Ako preskučime jutrnji stihovi, Dalki bide mudro. Ako je jutrnji stih minimum vere za taj dan, i sad ga preskočimo, nije baš mudro. Zoran jutro shvaleše vranje. I bilo je lepo da slušamo о mestu gde živimo. A ja jutro zgledajući vas i crkvu, iza koju stoji gospod, imao sam srce punijeno kad sam u svojoj crkvi. Zašto je to tako? Kažu da je u životu mnogo bitno da se krene od početne tačke. Jer u početku se nalazi sve, u klici se nalazi život cele biljke. I možda zbog toga što mama reče odavde mi dođe izlečenje, odavde dođe spasenje, po put spasenja za našu porodicu, možda zbog toga. A ne znam što vas privlači k vranju. To je sad jedno od pitanja za gospoda, to je tajna. A da je vranje povezano sa skopljem, vidljivo je. I to nekom vezom što dolazi od neba, ne samo sa zemlje. Vreme je pred nama pa ćemo da vidimo što će gospoda nam otkrije. Što se tiče ovog mog razmišljenja za danas, bit će vezano za iskustva koje imamo. Jutro slušajući temu, nisam mogao da ne kažem blago vama, kad imate takvo dete, koje tu, toliko duboko zadire i koje pogađa ono što duh meni govori zadnje sedmice duže vreme izbegavam da idem u druge crkve. Nekako mi najlepše kod nas u crkvi, ne zbog ljudi, nego zato što uvek čujem poruku koja je bitna za mene, za moj posao, za moje dileme u životu koje imam, za dileme onih za koje se molim. I to ljudi za koje se molim a, osete i poštuju i zahvaljuju se. Ali danas slušajući Janija kažem, pa ovde je još bolje no kod nas u crkvi. Kod nas je mleko, a ovde je već tvrda hrana. I osetimo se većim no što jesmo je. Tako da sad da imao bi mali problem da nemam iskustva iz naše crkve, da posle Janija iziđem i pričam, a da on sedi dole. Moja čerka reče, tata, ovo je sve lepo, što slušamo, ali je sad na kraju mnogo komplikovano, zato što traži napor. Pa čak imamo zadatak do sledeći put da razmišljamo. A sinoć, družeći se sa Persom i Danilom, dođe jedna rečenica od brata Danila. Glavno je svemu što si čuo, Boga se boj i zapovesti njegove drži. I moja mama se nadoveze na to kao lek na ranu i reče, jer mnogo čitanje umor je duhu a može da bude i telo. I moja čerka prihvati da je za nju izazov veliki i dovoljno je prvi deo teme. Ali drugi tem, deo teme je suština. I odgovor na Janijevo pitanje možemo da tražimo u doktrine, ali po meni odgovor ćemo da tražimo iz uh, Jeremije 33. glava, drugi i treći stih. Ajde da otvorimo Božju reč. Ja malo slabije vidim ako je neko u prilici da ima veću Bibliju. Knjiga proroka Jeremije, 33. glava, drugi i treći stih. Čitam na srpskom, a neko na makedonskom ne čita. Ovako veli gospod koji čini to, gospod koji udešava i potvrđuje to, kojemu je ime gospod. Zovi me i odazvaću ti se i kazaću ti velike i tajne stvari za koje ne znaš. Kako je na makedonskom? други и трети, 30 изволи. Исто е. Zovi me i odazvaću ti se. I ne samo to. Kazat ću ti mnogo više no što tražiš. Da li imamo potrebu za ovakvim iskustvom? Imamo ili nemamo potrebu za ovakve iskustva? Kad zovemo gospoda, da se gospod odazove i ne samo to, da nam kaže stvari koje su mnogo veće od onog što mi tog trenutka trebamo. Ovo je pisano za proroka u to vreme. Da li se ovo odnosi na nas danas? Šta mislite? Verujem da je iza nas. Znači, odgovor na pitanja koja su teška za razmišljanje, naći će se u jednostavnosti vere. Pozovi me i odazveću se. Jutros kad sam pričao iskustvo sa, sa mesta po pitanju prednosti naše dece, prednost naše dece jednaka je prednosti Danila. Sad nam je to mnogo jasnije sa poukom i pitanje. U čemu je prednost naše dece? U čemu je bila prednost Danila? Naša deca su pozvana da budu kao prekrasni stupovi. Ali zašto sestra jutros ispriča svoju priču koja nije pozitivna? I nađe uh, Znači, kao izgovor da je najbitnije da budu deca verna, kao da im se ne dotiče ovo što je u ovom svetu. Međutim, situacije sa našom decom mogu da vuku problem iz našeg života i našeg odnošenja prema svetlosti koju nam je Bog dao. Znači, moj odgovor je trebao da pokrije taj deo koji za ljude sa strane, koji nemaju iskustva, sa našom crkvom bio bi problematičan. I on se sastojao u tome da je devojčica vredna i da ona uči marljivo, ali ima tremu, ima neka ograničenja ličnosti, anksiozna je dosta, nova sredina, iako je ona uradila sa svoje strane sve, a uradila je što se učenja tiče, onda je njena majka mogla da očekuje da će Bog da učini da profesor da pitanja koje dete traži. Jel imamo tu jednostavnost vere? Šta gospod kaže? Budite kao deca. Ja realno imam problem nekad da tako jednostavno tražim i verujem da će da bude. Ali ako gledam tako jednostavno i pristupim verom na jednostavne stvari, onda se dešavaju, mi kažemo, iskustva. Naše iskustvo sa deset dana molitve, ne znam da li je bilo za vas razumljivo i da li je bilo posticajno da uzmete taj materijal možda kao predlog i da krenete kao crkva u period od 10 dana zajedničkog moljenja na taj materijal koji je tu dat. I ja često kažem, kad se pozivam na jutarnje stihove i na pouku, za one koji možda imaju više dara od gospoda, da im ne treba učenje crkve i struktura crkve, onda neki imaju svoj plan i program. I taj njihov plan i program nek bude prihvatljiv za celinu gde pripadaju, ne samo za njih. Ako nemamo tu mudrost i sposobnost da uradimo plan koji će da bude paralelan na plan generalne konferencije i crkve, kao što je u pouci, onda je dobro da se vežbamo za sebe i kad dođemo na nivou da ponudimo ovako što, kao sveobuhvatni plan, onda da iziđemo sa tim. Dotad da idemo za onim što je sveobuhvatno i da je prihvatimo kao poruku od gospode. Znači, e, nama, malima, u manjoj crkvi, dato je puno u tih deset dana molitve. Ne znam da li je neko od vas imao priliku da pogleda materijal. Još neko? Nije. U tom materijalu dati uvodni deo sa iskustvima nekih vernika crkve u svetu i ona su sa nagoveštajom prisutnosti duha. I pošto je globalna misija u pitanju, ja verujem da je to posebno vreme, posebne aktivnosti Božih anđela prema nama. Jutros prekrasno je bilo da slušam tekst iz otkrivenja, koji nam kaže da sarađuju sa vanzemaljcima i da ih mnogo ima. Koliko ih ima? Jani? Šta je rekao kanadski Hm? ljadnici. I onda brat Jani iznese jako dobru misao. A to je da se oni pripremaju ne za Hristov dolazak, nego za anti-Hristov. Ako vučemo paralelu sad, za šta se mi spremamo? Ako je pojačana aktivnost sa njihovih prema njihovim na zemlji koji ih traže i koji se njima mole, da ima pojačana aktivnost Božjeg duha i Božje intervencije prema nama ili nema. Na njihovom bojnom polju stvari su jasne. Povećena aktivnost jednih povećava aktivnost drugih. I za mene je prekrasno iskustvo da Bog poziva crkvu u celom svetu da krene molitva. I ovih deset dana je bilo predloženo poučavanje iz molitve. Jednom kad bejah učenici sa Isusom, rekoše Jovan ima učenike i uči ih molitvi, nauči i ti nas. To nije bilo prvi put, to je bilo drugi put. Isus im je pre toga rekao o molitvi. Zbog čega ponovo traže učenici da ih nauči moliti? Je li molitva komplikovana? Ona je sveobuhvatna oče naš. i zbog čega traže ponovo? Jer vide da u njihovom životu nema sila, da često gube kontakt sa onim stvarnim na nebu i nema sila. I onda ih Isus uči molitvi, ono isto. Nije ništa novo rekao tad. Nego je pokazao da ono što je jednom rečeno, kao što Jani reče, sveta knjiga, zbog toga što sveti duh stoji iza nje i u molitvi kad dođemo, ona postaje živa. I ona nas menja čak dotle da u srcu našem biće ispisan zakon. Oče naš kao molitva sadrži najbitnije elemente. Jedan od njih je, ako ne oprostim, šta kažem u molitvi? Oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Amin, kraj. Ako u mom srcu ima išta neoprošteno bilo kome, će li meni da bude oprošteno? Neće. ako mi nije oprošteno, da li sam čist? Da duh može da radi? Logički po ovome nisam. A pre toga ide tražim carstvo Božje. Koji si na nebesima, nek siđe. Carstvo tvoje, nek bude volja tvoja. I ako to tražim iskreno, gde ono prvo treba da siđe? Stojimo i tražimo, a gde treba da siđe prvo? Treba da siđe prvo kod nas, u našem srcu. Tako da molitva oče naš je savršenstvo u koje treba da proniknemo. E sad, da ne idemo sa problematičnim stvarima, barem za mene pred eh, vama dole, koji ste mnogo stariji u veri, koji imate generacije pre vas, koji su se molili za vas i za vaše rođenje, pa imate posebne blagoslove u razumevanju duhovnih stvari, ići ću na ono što je jednostavno iz našeg života. Mama je jutros pričala njeno isceljenje i to je čudo. Ja kao sin pamtim dane u bolnici u Beogradu sa njom. I pamtim reči lekara, bili su, nemamo leka za nju, ne znamo šta joj je, kad bude srce stalo od umora, od nespavanja, ona će da umre. I tako je došla kući. Ali Bog učini da ona i danas živi, da ima dve unuke, da je dočekala da se njezin suprug obrati i krsti godinu dana pre svoje smrti, što je godinu i po, što je isto veliko iskustvo sa jednostavnošću. I onda jutros i sinoć Persa se seti tatine molitve. I kaže, to je bilo slatko, to je bilo prijemčljivo, detinjasto je. On je u molitvi, kad su oni bili kod nas, rekao, oče, mi smo твои пилици. Како е било перце? Ја можеш да кажеш, пошто ја не памтим толико. Mm-hmm. I danas, dok smo sedeli na stolu i razmatrali što je bilo u crkvi, imao sam osvrt sa stihom iz Evanđelja po Mateju, gde Isus stoji nad Jerusalimom i tužno izgovara Jerusalime, Jerusalime. Koliko puta htedoh da te skupim, kao što kvočka skuplja piliće. Ali ti vi ne htedoste. I meni je došla slika u to trenutku dok sam čito i razmišljao, da i danas stoji Isus nad nama kao nad Jerusalimom i plače. I stvarno plače. Jer koliko opomena nam je dato u životu, pojedinačno da uznemo za sebe, koliko puta je naše srce zaigralo, osvedočenjem duha da smo mili Bogu i da nas čuje. A koliko puta smo poslušali? Jer opomene koje gospod daje, daje ih pre nego što se zbude. I pazite dobro sad. Brat Jani iznese deo koji se uklapa na moje iskustvo koje sam jutro spričao sa rečenicom da se uozbiljimo, Gospod će da nas iznenadi. Toga je bilo u njegovoj temi jutros. Šta je bilo sa Jerusalimom? Kad vidite da se to zbiva, izađite. Neki su izišli na vreme, Ali Bog dao zadnju priliku u opsedi Jerusalima, da kada se vojska povuče, a povukla se neobjašnjivo, tad izađu. Moje osvedočenje i ljudi oko mene je da upravo sad Bog daje upustva da na vreme iziđemo iz bezakonje ovoga sveta. Da ne čekamo žig, da ne čekamo nedeljni zakon, jer možda mi iziđemo kad bude nedeljni zakon, mnogo nam je dato da znamo. Ali ako ne iziđu oni koji su nam povereni, a svako od nas ima najmanje jednog do dvoje koji mu je u životu poveren u ovom periodu, da mu krči put svojim životom, a ne da ga vodi stazama koje idu u propast. Jer mi ako idemo stazom u propast, znanjem koje nam Bog daje, možemo da pređemo na drugu stazu ali oni koji nas prati koji su slabi ne mogu. Tako da je meni celokupna slika svega ovog što gospod radi u zadnje vreme, upravo ta nad Jerusalimom. Ko je danas pobornik ekologije? Mi kao crkva ili neko drugi? Ko izlazi i sadi drveće i koliko drveće imamo mi zasađeno? Ko je pobornik zdravstvene reforme danas? Mi ili neko drugi? Odgovor je u oba slučaja neko drugi. A mi smo to dobili kao dar od Boga daleko, daleko u prošlost. I izgubili smo se. Šta Gospod kaže? Ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega i prigneš uho svoje k uredbama i zapovestima i rečima i uščuvaš ih, ni jedna od ove bolesti neće doći na tebe. To je obećanje. To je realnost koja važi i za nas očigledno da ni duh proroštva nije dovoljan da nas vrati na početak skretanja. I onda Bog na razne načine šalje opomene, šalje glasove. Jedan od tih glasova, a vezan za jutarnje stihove, da ne budemo bez jutarnjih stihova večeras – Nalazi se u iskustvu koji smo imali u toku 10 dana molitve sa devojčicom, 21 godina joj je, bila je 4 godina u vezi, zaljubila se i kada su reči bile ne budite ljubavi u meni, to je bio moj savjet njoj u početak, ne budite ljubavi dok je ne dođe vreme, da bude oprezna jer postoji vreme, posebno vreme, za sve postoji vreme posebno, to je njoj samo proletelo. Ali danas ona svedoči o tom stihu i ona ima želju da podučava moje, moju decu i mlađu decu od sebe 5-6 godina, da ne dođu u problemu koji je ona došla. Njoj nije pomoglo čitanje Biblije, idanje u crkvi, kad je došao realni problem, prevare, izdaje, najbolja njena drugarica koja se poveravala sve te godine, savetovalo je uvek suprotno od onog što treba. Da bi posle tri godine uspela da preuzme, preotme dečka u koga je ona bila zaljubljena. To se dešava kod nas u crkvi. Nije mi zbog njega toliko puno, ali mi je zbog toga, ona kaže, što sam ostala bez najbolje prijateljice. Bila mi je sve. I ta devojčica je na dobrom putu bila da kaže šta ja imam više sa ljudima u ovoj crkvi. Jer đavo je uradio neposredno pre toga, na tri meseca, da njen tata ne ide u crkvi i da njen tata poziva prijatelje i one koje zna da ne idu u crkvu adventističku, jer je sotonin. I evo dođe posle tri meseca udarac na dete. Da krene tatinim putem. Pa dobro tata priča. Ali sam se ja našao u Beogradu kod nje, zamoljen da se vidimo i pošto nisam imao vreme, dovoljno, rekao sam nemam puno vreme, izvini, ne znajući ukoliki je problem. Pet minuta da popričamo pa čućemo se telefonom. A dete je reklo, mogu li ja da krenem sa tobom za vranje makar na jedan dan? I za jedan dan Bog je činio mnogo. Stigli smo kasno i ostali do četiri ujutru, razmatrajući poruke jutarnjih stihova, jer sam rekao to su pouke i poruke od Boga direktne za taj dan. Ajde da vidimo kad se javio problem, šta ti je Bog progovorio, pa smo čitali jutarnji stih kad se njoj javio problem. I dete gleda i kaže, uh, pa stvarno, Bog mi objavljuje rešenje, Bog mi daje nadu, Bog mi daje utehu kroz to. A čitala ona jutarnje stihove, ali ne na takav način da joj Bog govori njoj i da je on glas Boži. Ja sam se ohrabrio i gledam dete sad nije tužno, dete čak ima nadu, dete počinje da se moli za to dvoje, ali već sutra ujutru posle spavanja opet je palo kao cvet. I onda opet krećemo, ajde da vidimo šta Bog danas kaže. I opet se dete diže i vidi u tome više no što piše. A je otišlo kod bake, dok ja radim posao, došlo od bake, pa ni živa ni mrtva. I lenta lekova, antidepresiva u ruci. I kaže, ovo mi je baka dala da mogu da spavam. Najradije bi bacio to je, to nije od gospoda. Jer gospod kaže, traži i daću ti i pokazat ću ti i kazat ću ti. Nije, ne traži i da tražimo lekove, Bog ne može da nam ih da nisu njegovi. Ali nisam smeo da se mešam osetljiva je njena baka na te stvari, pa sam se molio da te lekove baci. I onda dolazi ohrabrenje naveče. Pa kažem, kako ne možeš da shvatiš? Shvatiš u trenutak i opet padneš, pa budi zahvalna što je uzela, on nije za tebe ako je za tebe, promenit će Bog i tebe i njega, pa ćete opet da budete zajedno. A to je teško. Za vas bolje da to ne bude ljudski. I kako podigneš se i padneš? Kaže Gogi, ne brini. Ja u trenutak padnem, ali tog trenutka počne unutra da mi srce peva. Počinju misli da mi dolaze biblijski. I onda je svatila da u crkvi postoji molitvena grupa, s kojim se ona nije družila ranije, ali koji su čuli za problem, jer to jeste problem među mladima, veliki, da se na dva sati mole za nju. I kako su te molitve bile, tako je ona ustajala iz problema. E gde je tu sad jutarnji stih? Otišla je za Beograd, prošlo je jedan dan, mama je na jutarnjem stihu bio stih koji kaže iscelit ću te. Mislim da je, Jere, mislim da je Jeremija Jer ovako veli gospod, smrtni je polom tvoj i rane, rana tvoja ljuta. 30. glava, 12. stih. To nije jutarnji, samo pravim uvod nema nikoga u 13. 13. stihu koji bi se primio tvoje stvari. Da te leči. Nema leka koji bi ti pomogao. Ovo je bitno što se tiče lečenja i pomoći, ko može da nam da pomoć i lek. A stih je bio 17 jer ću te isceliti i rane ću ti izlečiti, govori gospod, jer te zvaše oterano. Znači, samo prvi deo je bio jutarnji, jer ću te isceliti, isceliti i rane ću ti izlečiti. Dete je dobilo podsticaj da ovako razmišlja jednostavno, da ima jednostavnu veru i da ima praktičnu veru. I onda jedan dan, drugi dan. I to jutro, kaže, ustala sam Gogi, inače studira fiskulturu i aktivna je, i napredan je student i spremaju već se prve godine za asistenta. Ustala sam, kaže, rano i htela da poslušam jednostavnost vere o kojoj smo pričali. I kažem, pročitat ću jutarnji stih pre nego što bilo šta uznem da radim. I provešću vreme sa Bogom. Ali onda sam se setila da si mi pre tri godine rekao beleži svoje iskustva, beleži svoje razmišljenja, imaj svoj dnevnik koji će da ima i duhovni aspekt. Pa će doći vreme da vidiš nešto što je veliko, što u tom trenutku nisi videla i da mi vidimo, možda i tvoja deca. I onda sam se borila šta sad da poslušam. Da li da prvo zabeležim moje iskustvo, da krenem sa dnevnikom ili da čitam jutarnji. I onda je moj um rekao čita jutarnji, to je glas od Boga za danas, a ovo ćeš posle ali ja jedno hoću, a moja ruka drugo radi. I ona je sela i napisala na A4, pola stranice, svoj razgovor sa Bogom o to jutro. I kad je to završila, išla je na jutarnje stihove. I onda kaže, gledam i ne mogu da verujem. U jutarnjem stihu stoji, isceliću te i zaviću ti rane. Na njenom papiru u razgovoru sa Bogom pre jutrnjih stiha stoji Bože, isceli me, zavi moje ranjeno srce, podigni me, pripremi me da budem sluškinja Tvoja. Šta ovde vidimo je? Ovo jeste priča za malu decu. I možda sad nekima, mnogo učenim, ovo izgleda kao bajka. Kako vama izgleda? Kako vama izgleda ova priča? Ajde povratnu informaciju da znam s kim. I ona je zasnovana na Bože reči, na svetoj knjizi. Vreme u koje mi živimo, vreme pre drugog Hristovog dolaska, poredi se sa kojim vremenom? Sa, sa vremenom prvog dolaska. Ko je bio najjednostavniji čovek u to vreme? Jovan Krstitelj. Šta je bilo obeleži Jovana Krstitelja? šta Isus reče? Ja jedem i pijem, imate zamerku na to. On ne jedeše i ne piješe, imaste zamerku i na njega. Osnovno obeleže Jovana Krstitelja je jednostavnost. Jednostavno odevanje, jednostavna hrana, jednostavna poruka. A to je pokajte se ќе се приближи Царство Небеско. Тој и порука за нас, за оне кои чекамо Господа и веруваме да е време близу и кошто Јани јутрус прича се, осети се у ваздуху да е време близу. Подигла се прашина од кретање убрзаног на небо и на земја е подигнат. Така да ova jednostavnost treba da nam bude vodilja. Jutrnji stih od danas nam kaže gde da budemo misionari najpre. Misionari najpre kod svoje kuće. Zbog čega? Zbog čega? Zašto nam je data kuća? Zašto nam je dat ruka je? Izvoli. Hvala za ovo razmišljanje. Ne, hvala, hvala za razmišljanje zato što daje jednu veliku poruku za ljude koji imaju probleme u porodici. Da se ne obeshrabrimo. U tri etape ide sotonino delovanje na nas. Prvo su rušeni sistemi i nacionalne države, a onda je porodica bila na udar kao druga. I mi danas imamo treću fazu, a to je kraj. Da nema porodice, da se ne stvaraju porodice. Oni koji žive na zapadu to dobro znaju, jer su deo tog sistema. Šest godina u vezi, već 40 godina, vole se, žele decu, a od braka ništa nije normalno i nije logički. To je samo pokaže kolika je sila prevare i sila onih koji komuniciraju sa svojima na zemlji. I za sve nas koji imamo obeshrabrenje zbog dešavanja u porodicu, da shvatimo da je na delu velika sila koju mi ne možemo da se odupremo. Ali jednostavnost vere molitve i poziva od brata Janija jutros da proučavamo, koji god da je prevod, da proučavamo, bit će ne zaštita, nego bit će pobeda i u domu kakav god da je. E sad mi imamo situaciju sa jutarnjim stihom poziv na dom, mi imamo svoj dom kojim nam je Bog dao, a Bog ima svoj dom, zbirni za nas. I Meni je prelepo sa vama. Meni se nije izlazilo posle prepodnevnog dela. To je tolika ljubav, tolika ljubaznost, pa čak i nežnost. Kako čovjek da ode odavde? I prvo što mi je palo na um bilo je pa zašto ovoliko njih napolju koji pate, koji nemaju tu finoću topline, nisu tu sa vama. A mnogo ih je. Ovo je, mnogo mali dom. A njih nema. A kod vas ima topline. Ja ne verujem da je to toplina bila samo zbog mene i zbog moju ljubav što imam prema ovoj crkvi. Vi to, vi to imate kod sebe. To je dar od Boga. I možda poruka jutarnjeg stiha u skladu sa svim što je danas pričano bila bi da krenemo sa gospodnjim domom, jer iz psalma smo čuli stih koji kaže da su deca dar od gospoda. Mi kažemo dete je dar od gospoda kad ga primim za mene. Ali nije samo moje dete na ovoj svet. Ovoj svet ima dece i dece. I za svako stoji da je dar od Boga. Tako da moj odnos prema deci nije samo za moje dete, nego prema svako dete koje je na planeti. Ako ću da se staram za dom moj, ovde sam pozvan da se staram i za Boži dom. A zašto je Bog podigao ovaj dom? I zašto stoji i dan danas nad njime? Ako se ja ne staram za brata i sestru pored mene, za neko koji sad nije tu, a bio je, da se možda ne nađemo u situaciju nedovoljno vernog, u situaciju nisam ja čuvar brata svojega, i da možda time stavim prepreku delovanju Božjeg duha pojačana aktivnost Božeg duha prisutna u svetu. Svet je usto na molitvu. Zamisao je 24 časa da planeta bude pokrivena molitvama. Ko se odazvo učinio je dobro, ko nije ima priliku da. Ali od kako se krenulo sa tim programom vidi se pojačano aktivnosti duha. I to je prekrasna slika kada vidimo da na svaki sat idu molitve Bogu za duha svetoga i pripremu za požni, pozni dažd. U Danilu imamo iskustvo proroka gde čeka i dođe u situaciju da bude istrošeno čekanja anđela i šta anđeo kaže? Zašto kasnije? I se sećamo, zbog čega anđeo kasni proroku Danilu? Je li imao suparnike na putu do Danila? Imao ih je. A koga je Danilo imao na svoje strani tada? Znači da se ne nađemo u situaciji da možda budemo oni koji nisu čuvari brata svojeg. Nije slučajno da nas je Bog pozvao u ovakvom sastavu, ko što nije isto slučajno da smo bili u prethodnom sastavu, jer istina koju Bog daje je jednostavna, ali je velika. Velika je za moj um, velika je za um svakoga od vas. I mi smo na neki način kao prozor iz zemunice. Ja vidim samo iz mog ugla jedan segment i to je jedna slagalica, jedna kockica slagalice. Sestra vidi iz svog ugla i to je jednostavno, samo gledamo. Njoj to može da bude lepo, ali ako nije stavljeno u celini, ono nije funkcionalno. I ja imam iskustva u grupi gde se molimo, ta se grupa širi, da jednome jedno dođe što nema veliku važnost za njega, ali kad se skupimo zajedno, onda dođe do izražaja punina tih jednostavnih stvari. I najlepše je što posle toga ima ohrabrenje. Najlepše je što posle toga pristupamo a, još više molitvi. Tako da mladi iz tih molitvenih grupa koje su bile, u ovih deset dana povezali su se i shvatili su i krenuli su sa molitvom na dva sata. Ili ih ima dovoljno. Da im dan bude pokriven molitvom. Ako imamo posredničku molitvu, to je bilo poučenje isto iz pouke prethodne i tu ćemo da završimo s iskustva, prošlo je vreme više. Mi možemo da se nadamo razrešenju svih problema koje imamo lično, koje imamo u porodici, koje imamo kao crkva. Na početku deset dana molitve, subota, bogosluženje u Vranju, sestra koja je došla preko mene u crkvi, radi u Beogradu, redko je u Vranju, ali je na molitvi već tri godine po obrazcu tri puta dnevno. Nakon bogosluženja putujemo zajedno i onda kažem, imam da ti kažem važnu poruku, presek svih mojih iskustava. A presek mojih iskustava je u tome da budemo istrajni u molitvi za bližnje. Da ne odustajemo. Jer u ovih deset dana molitve pojavio se veliki rezultat. Tri godine se molim za tri osobe i baš u ovom periodu od deset dana molitve, što ja kažem pojačano aktivnosti duha, Sve tri osobe se javljaju da iskažu zahvalnost onome što je Bog učinio u njihovom životu. Nijedna nije pripadnik crkve. Jedna je aktivna u pravoslavnoj crkvi, redovna na liturgije, koja ne pije i ne jede pre liturgije. Druga je poreklom katolkinja, a treća ne sme da otvori sveto pismo. Plaši se. Ja sestri našoj pričam moje ubeđenje da ne posustanemo u molitvi i bit će veliko otkrivenje za nas i blagoslov. A sestra meni kaže, a ja tebi da kažem suštinu mog iskustva. Kada se molimo, da se pozivamo na Bože obećanja i da budemo slobodni da kažemo Bože u Tvoje reči si rekao, da nađemo obećanja i da kažemo po Tvom obećanju učini nam. Opet ga nema jutarnji pouka. Treći dan, pošto sam bio na putu, nisam imao pouku kod sebe, tek sam treći dan stigo da nađem pouku i u Subotici sedim i čitam. To je pouka od 11. i 12. ovog meseca. Kući je pročitajte. Prvi pasus za subotu, za dan kad smo mi putovali i pričali, bio je upravo ono što sam ja njoj rekao kao glavnu poruku, da se molimo i ne posustanemo u posredničku za druge, da budemo istreni. To bukvalno tamo piše od rečenicu do rečenicu a drugi pasus, ima samo dva pasusa u subotu. Stoji ono što je ona meni rekla. Poziv na Božje obećanje iz njegove reči, kad se molimo Bože, ti učini po svom obećanju. Šta onda drugo čovjek može da kaže, no, hvala ti Bože, što si ovako jednostavan. I opet akcenat na tih deset dana molitve, to se tad javlja sad. Sa nekim smo u nečemu, molimo se, I onda dođe trenutak posebnog vremena. Jer svemu ima vreme. Ja ni jutro napomenu važnu stvar. Meni je otkrivenje bilo danas. Bi jutro i bi veče. Dan prvi. Bi jutro i bi veče. I sve do šesti dan. A sedmi dan zašto nema jutro i veče? Na neki način sedmi dan je prodor u nebo. Ono se ne zatvara vremenski. Tako da i ovih deset dana je neko posebno vreme koje Bog odredi i posebna aktivnost duha. I sa tim iskustvom za pouku, kako je moguće da ja govorim ono što piše u pouci, a nisam čitao? Kako je moguće da sestra moja koja se moli sa mnom, kad sam pričao o značaju jutarnjih stiha kao glasa Božjeg, ona to nije tako srcem doživela. Jeste, logički je, ali nije ušla u taj program. Kako je moguće da sad ona govore ono što piše u drugom pasusu za taj dan? Je to jednostavno? I hvala mu na Boga što je dao da bude jednostavno, da ne treba velika mudrost. Jedno od tih iskustava sa onim što piše kod nas u jutarnjem stihu Vezano je možda još samo to kratko iskustvo za ženom koja je bila na operaciji u Nemačkoj, tamo živi, htela je da me vidi, mislio sam oko pomoći za zdravstvenu reformu, međutim ona je bila uverena da će da umre. I operacija je odložena toliko koliko sam kasnio sa odlazak u Nemačku. Jer su bile puno prepreke da odem tamo. I to od naših koji se mole Bogu. I onda kaže, zvala sam te da ti ostavim amanet, ja ću da umrem. A kad sam pošao na put, morao sam čak pastora da pitam, da li da idem, ili se digla prašina zbog taj put u mojoj porodici. Ja njemu kažem zašto se molim, a on kaže, brate, ako se moliš i ovakve stvari zovu te, idi. Rado bi on rekao da ne idem. Oni nisu za rizične puteve u životu. Kad sam krenuo, onda kažem, Bože, ti me šalješ na ovaj put. Daj mi poruku za tamo. Verovatnoća da otvorimo Bibliju na stranici gde je poruka nikakva. Verovatnoća da se to dva puta ponovi. Još manja. Poruka Božja meni je bila za taj put, nećeš ti umreti. Ja nisam ni pošao sa sve, svešću da će ona da umre. Operacija i postoperacioni tok mi je interesantan. Za slavu Božju. Kad sam ušao u Nemačku, stao sam na pumpi i rekao, Bože, što je tvoja poruka za mene? Sa ovom putem. Sad stoji, nećete vi umreti. Ja ne znam koliko puta u Bibliji će da se nađe takva poruka, ali nema puno. Jednina, a onda množina. I kad ja nju slušam, suze njoj na oči, a ja radostan i vesela. I kažem, nećeš ti da umreš. A ona kaže, ja znam da ću da umrem. I zakasnila se operacija da te vidim. Ja nemam sina, imam čerku i unuku. I tebe je Bog poslu da ti kažem, ama ne, moje su deca nezaštićena. Molim te, brini za njih. A ja mi kažem, nećeš ti da umreš ponovo. A ona kaže, otkud sad to? Pa kažem, znam. Ona kaže, veruješ ili znaš? A ne znam to da razdvojim. Kažem, to mi je Bog rekao. Malo je ludo sad. Kad uznamo za sebe da drugome kažemo da nam je Bog rekao. A ona kaže, kako ti je rekao? Pa kažem jednostavno, pripadam crkvi koja ima poruke kroz jutarnje stihove, koje ima kroz teme sa propovedonice, koje ima kroz subotnu školu i kad se molim, ja otvorim sveto pismo za neki problem i tražim dodatno pojašnjenje. Ako se to uklopi sa jutarnjim stihovima i temama, onda sam siguran da mi nije prevara poslata. I kažem, tamo piše, nećeš ti umreti, ja njoj pričam što vama pričam. I onda kad sam ušao u Nemačku, ja kažem, Bog je potvrdio još jednom, ja znam da ti nećeš da umreš. Nema šansi da ti umreš. Nije vreme za tebe. Ta žena je živa, jako dobro sad izgleda, mnogo bolje no pre bolesti, i u toku deset dana molitve potražila je da uključimo internet, i da se zajedno molimo u vreme naše molitve. Tri molitve Danilove, minimum vernosti za nas. Jednostavnost. Jel kao što radeše prije, radeše i kad dođe zabrana. I onda možemo da očekujemo da budemo deca Božja i da se oko nas dešavaju jednostavne stvari za iskustva, dođite nam u Vranje još jednom. I da je crkva znala da ću da budem sa vama, poslala bi pozdrave, ne znam. Ali sam napravio neke slike, pa ću da im pokažem. I neka vam gospod pomogne da shvatite jednostavnost vere. Da se družite između sebe da se zajedno molite, da se molite jedan za drugog. Vi ovde koji ste u crkvi. Od Boga ste pozvani na zajedništvo da može duh da radi. I da razmenjujete poruke. Jer ja sam vidio da sa nekim s kojim sam pričao, ista, ja duh istu poruku šalje. I vama tu u Skoplju i nama u Vranju, i onima u Subotici, i onima u Beogradu, i onima u Nemačkoj. Da se ne nađemo kao neverne sluki. Šta kaže stih iz iste glave iz koje brat Jani čito jutros, što je bila moja poruka ujutru za vas, ne znajući da ću da budem i večeras tu. Blago onome sluzi koga gospodar nađe da izvršuje kako je rečeno ili kako je pisano. Amin.